بسم الله الرحمن الرحیم درس بعدی ترتیب الادله ترتیب ادله و اما الادله فیقدم الجلی منها على الخفی اما ادله الهاز قوت با همدیگه یکی نیستند و تعارضی که به مجتهد پیش میاد آنچه که این تعارض رو برطرف میکنه و دلیلی بر دلیل دیگه ترجیح داده میشه این ترتیب اونجا خیلی مهمه که کدوم دلیل اولاتر بر دلیل دیگر هست و اما الادله تو اما ادله فیقدم الجلی منها على الخفی مقدم میشود جلی بر خفی دلالت الفاظ بر معانی در هیچ ادبیاتی مساوی نیست ببینید جای دلالت واضحتره جای پنهانتره در کتب مفصل اصول فقه در دلالت الفاظ بر معانی مفصل بحث شده واضح الدلالت داریم غیر واضح الدلالت داریم خود واضح الدلالت مراتبی دارد غیر واضح الدلالت مراتبی دارد یعنی کتب اصول فقه همون متوسطشون هم این بحثو مطرح میکنن خلاصه در هنگام تعارض و اما الادله فیقدم الجلی منها على الخفی مقدم میشه جلی بر خفی اون ادله از قرآن و سنت که جلی هستند بر خفی اونی که مراد از اون لفظ آشکار هست بر اونی که مرادش خفی هست مقدم میشه ظاهر بر معول مثلا مقدم میشه محکم بر مفسر مقدم میشه والموجب للعلم على الموجب للظن و مقدم میشه اونی که ایجاب علم میکنه بر اونی که ایجاب ظن و گمان میکنه متواتر که یقین رو میرسوند بر آهاد که زن رو میرسوند مقدم میشه و نطق علی القیاس و همچنین مقدم میشود نطق قرآن و سنت بر قیاس القیاس الجلي على القياس الخفي قياس جلی بر قياس خفی مقدم هست اگر قیاس جلی در تعارض بود با قیاس, با قیاس خفی مقدم است قیاس جلی بر قیاس خفی قیاس جلی اونی هست که علتش با نس تعیین شده یا بر علتش اجماع شده یا قطعی هست که فارقی بین فرع و اصل وجود نداره پس قیاس جلی بر قیاس خفي مقدم هست فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال أجر در كتاب وسنة وجود داشت آنچه که اصل رو تغییر بدهد یعنی من براعت اصلی رو به نس عمل کرده میشه و اصل ترک کرده میشه استصحاب ترک کرده میشه ولی اما اگر نسی نیافتیم اون موقع به استصحاب عمل کرده می که همون براعت اصلی بود همون عدم اصلی بود پس اینجا در رابطه با ترتیب ادله بسیار بسیار مختصر توضیح داد ما هم به همین مقدار در این کتاب اکتفا میکنیم